Arratxalde hon, edurne? Bai, arratxalde Bueno, eh, amalau, gaur, amalau egun betetzen ditu eh, Mikel Almandoz eta baita ere, Jon Gonzalezek eh, goze greban. Bai. Eh, konta eguzu pizka bat, eh, zer dela eta goze greban eh, azteko, goze greba bat eh, azteko erabakia? Bai, bueno, e, orokorrean haiek eh, aldarrikatzen dutena da e, eh, eskal preso politikoa bezala e, onartzea. E, eta gero zehazki batez ere bisiten kontuaren gatik. Eskatzen dutena, e, da, astero, astero bizita bikoitza izatea. E, Frantzian dauden beste preso politikoek hola dute. E, a, bikoitza izatea suposatzen du bi ordu izatea. E, ez da, gobi baina bi orduko bisita bat izatea orain arte daukagu bi orduko bizitea bakarrik bostaztean behin. Orduan haiek eskatzen dutena da inbeste kilometro egin ondoren gutxienez aztero biordu izatea. Gero beste puntua da aurrak e, dituzte... Edurne, edurne bai? barkatu, e, zenbat e, kilometro egin behar dituzue bizitara joateko? E, pues, sortzire joan, sortzire un vuelta. Mhm, eta horrek, eta horrek zenbat denboran, e, bueno, zenolako e, konexioak egin behar dituzue, kotxetan joaten zarete edo... Bai, e, ginen bat kotxetan. Bada aukera autobus bateko, baina, gau, e, edo tren nahiateko da, tren jateko, iru transbordin behar dira, eta gero, segun eta zela lan duzun, ba, zaila da. Zaila da, ze bisita e, da ordu batean, zoi batu hartzara ordu horretan, orduan, e, jende gehiena kotxez zidaten da. Azkarrena da ere, zazpi ordu edo, zazpi sortzi ordu, eta, bueno, arrisku <laughs> arrisku handia dauka, baina azken finean, e, ez da erreza beste kombinazio bat e, eh, batekin jotea. Hmm. bai. Eta, bueno, eta gero beste puntu bat da e, eh, aurra dituzten presoak ere bizita bereziak izatea e, bere seme beste espezietan bezala, han, han gainera aukera dago, baina e, Mikeli ez diote, ez diote eman, ez diote hartu. Eta gero beste puntu bat, e, eskatutako baimen berriak, pues, e, onartzea, horrendikan ez dugu zugu berririk izan. E, orduan, zehazki hiru puntu dira, baina, bueno, e, orokorrean hori da, ez, ba, kolektibo bezala onartzea, eta horrek suposatzen den eskubide guztiak, ba, e, onartzea ere, bai. Hmm. Ait, e, bueno, komentatu duzu aurrarena, e, zuek badukazu e, ez dakit seme edo alaba den? Alaba, bai. Alaba bat, e, ze, bai. ze adinekoa da? E, Mm -hmm. eta, eta, bueno, eh, orain arte dituzuen e, eh, bizitak eh, nolakoak dira, edo zuek zer, zer da aldarrikatzen duzuna edo presoek... Bai, zer... e, e, bizita da, pues, bizita normala, eh, lokutorio txiki batean, ez dago kristalari, baina, bueno, ez dago intimidadik eta guke eh, aldarrekatzen duguna bintza da, umeak izatea bere aitarekin bakarrik bizita. Beste espetxetan, e, eh, nola inola nolazaten duten bainan, bizita da, e, aurra sartzea bakarrik, jostailu gela batera, eta han baira e, aitarekin ba, e, jol, puso, e, eta marrazkia egiteko zere gukla dugu bizitan, ezin dugu jokuak sartu ezin dugu, berak ezin du jolastu. Orduan eskatzen duguna da, e, Eh, bizita berezi hori. Eh? Horretarako ados jantzi bat dugu eh, ONG batekin, ze aurra berez bakarrik izin da eta beste pertsona batekin hartzen da, eh, hori aukera dago, beste espizietan aukera dago eta gu, e, gu fleurin egin genuen. Baina hor ez diote, ez diote mal. Hmm. dute eh, horrelako bizitak oso garrantzitsuak izango dira, bai aitarentzako, baina baita ere zuen kasuan e, zuen alabaren Bai, hori da, ezke bainera, hor aukera dago baina zuzendariak, eh, esan omen zion, eh, bizita hori bakarri daude, ba, aita, aitarekin e, eh, nola arazoa dituzten e, pues, eh, bere umekin. Adibiz, pues, e, igual, orain atera barbiren e, presoak, pues, nola baita, e, e, be, haien zeme alebik, harremanetan sartzeko. Baina, Mikel Odez, atentziona, bueno, arazorik ez dugu, baina gure arazoa da e, kilometroak eta, eta, a ber, e, ez da arazo bat izan behar e, alabarekin egoteko, ez? -hmm. eta eskubide bada, ez ez. Mm. Kasu honetan, aitatasun eh, eskubidea aldarrikatzen ere, daude E, jo González eta Mikel Almandoz, eta uste dut eh, gainera beste preso politikoen aldetik, eta han bertan dauden beste preso sozialen aldetik, ba nola elkartasuna piztu dela? Bai, hori berri oso polita izan da, azte honetan esan zuten, e, han bi e, korsik, korsikako bi preso daude, eta beste batzuekin batera, beste sozialekin batera debai bai, galeria beran dauten e, batzuk ingute plante bat azte artean haiekin elkartasunean. Orduan jo, e, horrek animo haundia ematen du eta imaginatzen du zuzendariarentzako txako, ba, bueno, kulpe dela. Hmm. Duela gutxi, amistaren aldeko mugimenduak eh, jakin arazi zuen e, bueno, nola baite eh, zuzendariren e, eh, jarrera nahiko itxia dela, ez dakite bere horretan e, jarraitzen du, edo... Bai, e, momentuz ez du, ez dute berri dikitzan, Gozo kere aurretik, alda, aldarrikapen guzti hauek zehatu ziren pues, modu honean egin egiten, pues, haiekin itzorduak eskatzen, hitz egiten, azaltzen egin egora, baina, e, bueno, ae, berarekin elkartzeko arazoa izan dituzte, azkenean lortu zuten, baina ez zertarako. Orduan esan nahi da, honekin, mobila honekin, denbora dara matela. Baina, claro, ikusten denean, aurrera ez doala, eta azkenean tristea da, baina goze batera e, joan bat duzu zerbait eskatzeko, ez? Eta hori gainera nik uste du gertatzen ari dela sistematikoki azken, <laughs> azken urtetan zerbait e, lortzeko azkenean ez goze edo, edo beste, beste borroka gogor bat egin garuzu, ez? Hori kristea mm. da. E, edurne, asteburu bai? honetan ere elkartasuna kanpotik ere etorriko da, eta, bueno, e, ara joango zarete, ez? E, zera, eh, elkartasun martxa bat e, burutuko da? Bai, autobus bat aterako da e, ostirala gauean, e, santurtziko atarrabe eta burlatako jendearekin, eta asmoa da, espetxera joatea, e, egin ikartasunean, eta bueno, jendak ikusteko, eta eta gero ez bakarri baizik, eta gero, han ondoan dagoen herri da joatea, dizena, eta han eh, baita ere informazio horriak banatu, pues, e, eh, egin eh, jaiakin alizatuko zepazten hor, eta baita ere egunkiet, egunkarietara bidali, bat, bidali da e, aldarreketan hauek, eta bueno, e, azaldu da baita ere zinen egoera, eta, bueno, propaganda egitea. Ba, Ba, ziur gaude Eh, martxa hau eta bueno, eh, baita ere beste presoen e, jarrera animatuko dituela bai Jon eta bai Mikel, ez dakite animoz zer modu dauden? Pues animoz priman daude, oso ongi daude. E, haiek esaten dute, bueno, eske haiek hasi aurretik ongi gomar duzu olako borrokan sartzeko orban, hori hola jarraitzen dute, animoz daude, joango dira e, pues, <laughs> zerbait lortu arte egongo dira eta fisikoki pues badakizu no, ya 14 egun ba aula daude eh ez dute eh bizitza normala egin kirola ezin da egin ezin da e, ikasi ezin da baina animoz pues osongi osongi daude Ba edurne gure partetik bai jonekin eh, hitz egiteko aukera baldin baduzu edo goteko aukera baldin baduzu, animoak eman bai. eta ikusiko dugu zen moduz ateratzen den eh, elkartasun martxa, urrengo asteburuko elkartasun martxa hau. Osongi, bazker izango diet. Osongi, ba, gerarte. Venga, vale, agur.